hadithi ya sita katika mlango huu na ya mwisho asema wa an aisha radhiyallahu anha anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam kana idha dakhala al-ashra ahya al-layla wa shadda al-mi'zar wa ayqadha ahlahu qala abu dauda وأبو, وأبو يعفور اسمه عبد الرحمن ابن عبيد نسطاس ابن نسطاس الحديث مسائل kuhusiana na hii hadithi ya kwanza ni kuwa hii hadithi imepokewa na al-Imam al-Bukhari katika sahihi yake wal-Imam Muslim wan-Nasa'i wa Ibn Majah وكذلك الإمام أبي داود watano hao wameipokea hii hadithi illa al-Imam Tirmidhi peke yake baina ya wenzake watano na hadithi yenyewe ni sahihi kwa kuwa imekuja katika sahih bukhari wa sahih Muslim na kadhalika Sheikh al-Albani rahmatullahi alayhi ameisahihisha katika sahih sunan Abi Daud amesema kuwa ni hadith sahih hii ni masala ya kwanza masala ya pili katika hii hadithi matamshi yake asema Aisha anna nabiyya sallallahu alayhi idha dakhala al-ashra ahya al-layla kuwa mtume sallallahu alaihi wasallam ilikuwa ikiingia kumi ahya al-layla huisha usiku zake washadda al almizar na huikaza kikoi chake wa aiqadha ahlahu na kadhalika huamsha jamaa zake ili washirikiane naye kauli ya Aisha radhiallahu anha wa kana idha dakhala kana katika lugha yafidisha istimrar dawam yatupa faida kuwa ni kitendo ambacho kuwa kilikuwa kidumu na chenye kuendelea yani mtume alikuwa daima na mwenye kuendelea idha dakhala al ashr mathala pili idha dakhala al ashr inapoingia kumi hapa al ashr imekuja bitaarif al na hii al katika lugha ya Kiarabu yaitwa al al-ahdiyya al ambayo kwa yajulikana maksudi yake ni nini ndipo haijatajwa al-ashr al-ashr al-awakhir min ramadan la imekuja al-ashr bas kwa kuwa al hii yatujulisha ni ni kumi gani ambayo kuwa yakusudiwa hii hadith ukiangalia hadithi nyinginezo aiyo zabainisha ni kumi gani ambayo kuwa yakusudiwa idha kana al-ashru min ramadan yani kumi ya mwisho katika mwezi wa ramadhani ndiyo makusudio alikuwa akifanya nini katika kumi hiyo ya mwisho wa ramadhan daima ahya al-laila huwa ni mwenye kuhuisha usiku wake قال الإمام النووي رحمة الله عليه kuhusiana na hii kalima ahya al-laila ay istaghraqa bis-sahri fi as-salati wa ghayriha yani huwa usiku mzima anautumia aiywa kuwa macho bisahar kuwa macho fi salati wa ghairiha huku akiswali na akifanya toaat zinginezo alikuwa anabakia macho halali naam na akifanya ibadat anwa tofauti tofauti asema al-Imam an-Nawawi wakala amma قول بعض شيوخنا المحققين بكهار بكراهة قيام كل الليلة أيوة فمعناه أتما baadhi ya wanachuoni wetu wakubwa ambao kuwa ni muhakikin wenye kutathabbat kuhusiana na masail kauli yao kuwa qiyamul laila ni makruh mtu kusimama usiku mzima katika ibada ni makruh maana yake nini al-Imam Nawawi nam abainisha ile karaha ambayo kuwa wanachuoni wakubwa wameitaja kuhusiana na mtu kukesha usiku kucha katika ibada kilichokuwa makruh katika hilo nini adawamu alayhi ni mtu kudumu daima kila usiku ye halali yuko katika ibada walam yadhhab bikarahati laylatin au laylatayn au ashrin walichokusudia kuwa ni makruh ni mtu daima siku zote usiku ye halali yuko katika ibada wanachuoni muhakikini wakasema hii ni kinyume na sunna ya mtume sallallahu alaihi wasallam kwani kuja katika hadithi ya Aisha radhiallahu anha ya wale watu watatu ambao kuwa walikuja katika nyumba za mtume sallallahu alaihi wasallam wakaulizia kuhusiana na ibada ya mtume sallallahu alaihi wasallam walipoambiwa wakajiona kuwa wao wako duni sana mmoja wao alisema nini akasema amma ana fala anamu laila ama mimi sitolala tena usiku bimaana siku zote mimi nitakuwa macho nikifanya ibada pindi alipotajiwa kuwa mtume swalla salama husimama usiku akaswali mpaka miguu yake huvimba akajiona yeye ni duni hiyo basi akasema yeye atazidisha zaidi atasimama usiku kucha naam na wala hatalala hili ilipomfikia mtume sallallahu alaihi wasallama akamwambia ni nyinyi ambokuwa mmesema kadha wa kadha kisha akamwambia ama ana katika aloambia ama ana aiywa fa anamu layla wa asaikid mimi hulala nyakati nyingine za usiku na wakati mwingine huwa ni mwenye kuamka yani usiku kucha mimi siamki bali baadhi ya usiku hulala na baadhi huamka kufanya ibada kisha mwisho akasema faman raghiba an sunnati falaysa minni ambaye ataenda kinyume na sunna yangu akapenda kisichokuwa mwenendo wangu falaysa mini sio katika wafuasi wangu ambaye atenda kinyume na nilivyoweka katika ibada basi falaysa mini hapo wanachuoni almuhakikin wakachukua kuwa ni makruh mtu kusimama usiku kucha toka baada al-isha mpaka alfajiri halali ni makruh wanachuoni muhakikina wakasema na makusudio ya makruni ambaye kuwa daima atakuwa akifanya vile ama baadhi ya usiku kama siku moja au siku mbili au kumi ya mwisho wa Ramadhan haingii katika katika hiyo karaha tayib nam <clears throat> kadhalika ametaja mwanachuoni Mahmud bin Muhammad assubki katika almanhal adbul mawrud fi sharhi sunan abi daud kuhusiana na hii tamko yani maelekezo ya hii tamko ahya al-laila kilugha asema wa nisbatu al ila al-laila majaz kunasibishwa ihya kuhuisha kwa usiku ni majazi kwani usiku haina uhai wala haina mauti usiku na ni kitu ambacho kuwa hakinasibishwi na uhai wala wala kifo walakin hapa makusudio yake ni majazi sio kifo cha hakika sio uhai wa kihakika bali ni ni majazi asema kaanna zaman almashghul bilibada bimanzilati alhayy imenasibishiwa uhai kwa kuwa ile nyakati au ile kipindi ambayo kuwa imeshughulishwa na ibada bimanzilati lhai ni sawa na alokuwa hai walqali minha bimanzilati lmayit na usiku ambao kuwa hauna au haufanyiwi ibada ndani yake nam ni sawa na usiku ambao kuwa ni mayit uhai na umauti umekuja wapi pale inapopatikana matendo ya ya ibada iwapo ipo basi ni usiku hai na iwapo itakosekana basi ni mathabati ya usiku mayit asema ibn sulki rahmatullahi alayhi wayahtamilu na kuna uwezekano an yakuna almaana kuwa maana ya ahya al-laila aiyo ahya nafsahu bilyaqba ni kuwa yeye mwenye kuamka usiku mtume sallallahu alaihi wasallam au katika umma ahya nafsahu yaqba huisha nafsi yake kwa kwa kuwa macho litwaati kwa kumtii Allah subhanahu wa ta'ala fi layali katika usiku lianna nauma mautun asghar kwa kuwa kifo ni aa, kwa kuwa usingizi ni kifo mdogo kama ilivyokuja katika ayat za surat az-zumar hiyo Allah yatawaffa al-anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha أيوه فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى لأجل مسمى Allah subhanahu wa ta'ala hufisha nafsi inapokuja zama wakati wake wa kufa na mengineo au nafsi zingine huwa ni mwenye kuzipa muda na akawa ni mwenye kuzinyanyua toka usingizini bimaana kuna kifo mbili aiyo kifo sughra wal maut kubra maut sughra na maut kubra amma maut sughra ni mtu kufa ni mtu kulala ni mtu kulala ahesabika kuwa amekufa walakin ni sughra yake itakapofika wakati wa kuamka tamka amma maut kubra ni kifo ambacho kuwa mtu abakia kaburini mpaka itakapokuja siku ya kiyama hii ni maut kubra ndipo akasema yahtamilu almaana kuna uwezekano kuwa hii ahya laila maana yake ni ahya nafsahu bilyaqbati litwaa fi, fi laila kuwa huuisha nafsi yake yani huwa haifishi kwa kulala naam huiwisha nafsi yake litwaati fi laila kwa kumtii Allah subhanahu wa ta'ala nyakati za usiku fa asema fa isnadul ihya'i ila al-layl majazun aqli basi hapa yafahamika kuwa kunasibishwa hiyo uhai kwa usiku ni majazi ya akili na wala sio maksudi yake hakika hakika ya kuhuisha usiku kwani huu usiku haina haina roho ya kuwa hai na kufa la bali yarudia hakika yake yule mwenye kunyanyuka usiku akafanya ibada na huyu amejiepusha na kifo kidogo ambacho kuwa ni ni usingizi ahya laila jambo la kwanza na jambo la pili washaddal mizar na huwa ni mwenye kukaza shadda kukaza aiyo almizar mizar kikoi mi'zar katika imekuja kwa hii wazni aiyo mif'al mi'zar mif'al kama vile milhaf nam kwa lihaf na hii ni mi'zar kwa izar izar ni kikoi na lihab ni kama vile shuka ambayo kwa mtu ajitandia kwa hivyo yaitwa milhab aiywa na kikoyo chaitwa mizar shadda almizar huikaza kikoyo chake inkuja katika maalim sunan ya abi suleiman alqattabi kufasiri hii kalima asema yataawalu ala wajhain hii kalima shadda al-mizar imefasiriwa na maana mbili wanachuoni wameifasiri kwa maana mbili ahaduhuma maana ya kwanza hujranu nisa wa tarku ghishyanihinna ni mtu kujieka mbali na wakeze wa halali aiwa wa tarki ghishyanihinna na kutoa kurubia kukidhi haja zake kwa nini hii kauli ya kwanza e, hii ni tafsiri ya kwanza kwa kuwa imekuja katika ayat za al baqara wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid na wala msiwaguse wake zenyu wakati ambapo kuwa nyinyi mko katika itikafu msikitini na ijulikana kuwa mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akifanya itikafu katika kumi ya mwisho ndiposa ikafasiriwa washadda al-mizar ni kutoa kurubia wake kutoka kurubia kwake hii ni tafsiri ya kwanza asema na ya pili thanihima aljiddu watashmiru fil amal ni kujitahidi na kujibidisha fil amal katika ibada maana ya shadd almizar kana kwamba ni ni kinaya ya mambo mawili haya ya kwanza mtu kujiweka mbali na wakeze na ya pili mtu kujibidisha katika katika kazi katika ibada kwani katika lugha ya Kiarabu mtu husema aywa shadadtu ala hadha al-amal mi'zari aywa nimekaza kikoyo changu kwa kazi hiyo yani nimetia bidii yangu yote kufanya kazi hiyo hii ni sahihi katika lugha ya Kiarabu ni bosa hapa akasema hii kalima huenda ikafasiriwa kadhalika na mtu kuwa na bidii na kujitolelea na nguvu zake zote katika kutekeleza jambo ambalo kuwa ni wajibu kwake na dalili yake ya hii tafsiri ya pili imekuja katika riwaya ya hii hadith katika sahih muslim imekuja na kaul wajadda washadda al-mi'zar imekusanywa lafzi mbili jadda na kutia bidii na kujitahidi zaidi na kwa kufunga kikoi chake bimaana hii kalima shadda almizar hiyo tafsiri yake inayo kalima ambayo ina, inaiunga kuleta maana ya mtu kufanya bidii na kujitahidi katika ibada wanachuoni wengine wamekusanya baina ya maana mustaar au kinaya na maana ya hakika kuhusiana na hii kalima wasema wala gharaba au wala khilaf fi an yahtamila يحتمل المعنيين hakuna pingamizi hii kalima iwe ina maana mbili yote hiyo itakusanya maana mbili zote maana ya kwanza kuwa hujieka mbali na wake zake na maana ya pili hujitahidi katika ibada haina pingamizi kwani hii kalima ukiona katika hali ya mtume sallallahu alaihi wasallam yakusanya yote alikuwa ajika mbali na wake zake kwa hiyo kwenye itikafu la pili hii hadithi yabainisha kuwa inapofika kumi ya mwisho basi hujitahidi kadri ambokuwa hajitahidi katika kumi za mwanzo kwa hivyo ni kalima ambokuwa yakusanya maana mbili hakuna pingamizi kubeba maana yote mbili wakadhalika asema mwanachuoni al laini katika sharhi ya Sunan Abi Daud wakila kana yajtahidu fi lashri ashri hiyo yain imesemwa kuwa alikuwa mtume sal sallallahu alaihi wasallama alikuwa akijitahidi katika hii kumi ya mwisho katika ibadat kuwa maana mbili maana ya kwanza kwa nini alikuwa akijitahidi katika ibada lirajai lailatul qadri alikuwa atarajia afanikiwe kupata lailatul qadri alikuwa ajitahidi ili apate lailatul qadri hii ni maana ya kwanza ya yeye kujibidisha katika kumi hiyo ya pili maana ya pili li'annahu akhirul amal kwa kuwa hii ndo mwisho wa matendo hapa hii ndo mwisho wa ibada na al amalu khatim matendo huzingatiwa mwisho wake yatakiwa mtu mwisho ajipinde kisawasawa ikhlasan nam na kujikurubisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa hivyo mtume sallallahu alaihi wasallam kujibidisha ni kwa kuwa ataku kuipata lailatul qadri na kwa kuwa ndiyo mwisho nam wa ramadhani ataka ramadhani ikiisha nam imeisha na ilhali imeenda katika sura nzuri mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala yatakiwa sote tufahamu na tujue hii hali ya mtume sallallahu alaihi wasallam alifanya vile ili tumuige na sio kinyume ilivyokuwa leo hii hali ya watu wengi wao bidii zao na mbio zao na pumzi zao huwa katika siku za kwanza ya Ramadhani kufunga sadakati sala ya tarawih bali kuhuisha zile usiku watu hufanya bidii kisha kadri siku zinavyo yoyoma na kukatika wapata kuwa watu wadhoofika wadhoofika na mbovu zaidi ni kuwa inapoingia siku ya kumi ya mwisho ndipo mtu wataabani kabisa haji tena misikitini misikiti hupungua safu naam wakabakia wale walio kuwa daima wako msikitini watu wakagura msikiti katika kumi ya mwisho yatokana na ghafla na ujinga wa kutojua dini yao lao wangelijua basi hali ingekuwa kinyume mwanzo wa ramadhani wangeingia kwa udhaifu kama ingekadiriwa na wala hatuombi vile na kisha mwisho wake maanake ndo mwisho wa amal na ndipo mtu kuna faida kubwa wangejibidisha walakini watu kwa kutojua dini yao wakafanya mambo kinyume wakaingia kwa nguvu na wakaimalizia kwa udhaifu na ulegevu bali wengine wakaacha swala za jamaa bali wakaacha swala kabisa na bali wakawa wanania na mipango na mikakati ikiisha ramadhani kuna kadha aiywa watarudi katika ngoma zao watarudi katika vikao vyao na, na anasa walizokuwa wakizifanya kabla ya ramadhani wallahu almusta'an قال ابو داود قول ابي داود رحمه الله عليه مشو حديث وابو يافور اسمه عبد الرحمن ابن عبيد ابن نصاط kwa nini amesema hili kwa kuwa hii hadithi imekuja na njia mbili an Sufyan an Abi Afur imepokewa kutoka kwa Sufyan kutoka kwa aipokea kutoka kwa Abi Afur wakadhalika inkuja kwa njia nyingine an Sufyan yani athauri an ibni Ubaid ibn Nisbat kutoka kwa ibn Ubaid ibn Nisbat patina kutajwa jina lake imekuja ibn Ubaid na mwanzo imekuja kwa jina kunia imekuja kwa kunia na hapa imekuja kwa nisba yake kwa babake ndipo alimamu Abu Daud akabainisha isidhaniwe kuwa Abu Yafur ni mwingine na Ibn Ubaid ni mtu mwingine la bali ni yeye Abu Yafur ismuhu Abdurrahman ibn Ubaid ibn nisfa ndipo saka akaitaja hii nukta tofaidika katika hii hadithi fawaid ya kwanza fihi istihbabu ihya'i al-ashr al-akhir min ramadan la siyama laylat as-sabi wal-20 ni sunna kuhuisha kumi ya mwisho wa ramadhani hususan 27 tarehe 27 na saba kama itakapokuja hiyo ikhtiyari ya baadhi ya wanachuoni kuwa ndiyo siku ya leila tulkadri kwa kuwa kule kuhuisha malengo yake ni kupata rajaa leila tulkadri kuwafikiwa kupata leila tulkadri hii ni faida ya kwanza faida ya pili fihi haddu rajul ahlahu ala fi'li alkhair wa nawafil albir kuna tunafaidika kuwa atakiwa mtu bwana wa nyumba awe ni mwenye kuhimiza jamaa zake nyumbani kufanya khairi na kufanya nawafil albir ibada ya ziada za sunna au ni mwenye kuwahimiza kwani laqad kana lakum fi rasulillah uswatun hasana mtume ndiyo kigezo alikuwa akiwa akiwaamsha jamaa zake nyumbani kwa hivyo tumuige mtume sala salama katika hilo ya tatu katika fawaid rifqullah ta'ala biibadihi حيث جعل هذه الليلة الشريفة موجودة في أشر ليالي كنا رفق يا الله سبحانه وتعالى رفق وقول يا الله سبحانه وتعالى نكتواتلية وزيتو أما هو وكوى أميفانيا هي سيكو الشريفة وسيكو هو ونيشيو في أشر ليالي كتك كوم زمشو ليدركها أهل الضعف وأهل الفتور في الأمل منا إلي wawe ni wenye kuitafuta na kuipata watu wanyonge na watu wenye kulemewa aiyo katika amal na hii ni minna na rahma ya Allah subhanahu wa ta'ala na wala hakuifanya mwaka nzima wala hakuifanya mwaka nzima lao ingekuwa mwaka nzima basi nani ambokuwa wangeipata kama kumi watu huenda kwa kujikokota je mwaka nzima itakuwaje au ramadhani nzima lao ingesemekana kuwa Lailatul Qadr iko katika siku za Ramadhani kama ilivyokuwa ilivyokuja katika mwanzo wa Ramadhani ilipokuja ilipofaradhishwa Mtume صلى الله عليه وسلم alikuwa akitafuta Lailatul Qadr alitafuta katika kumi ya kwanza kisha kumi ya pili kisha ikambainikia ni katika kumi ya tatu akadumu akitafuta katika kumi ya tatu lau tungeachiwa tusibainishiwe ni katika kumi gani basi watu ambao ni madhaifu aiywa na walegevu hawangeweza kujibidisha katika kila siku ya Ramadhani usiku wa Ramadhani aiyo kuitafuta hii siku bali Allah subhanahu wa ta'ala kwa upole na rahma yake kwetu akawa ni mwenye kutubainishia kwa sunna ya Mtume صلى الله عليه وسلم kuwa tuitafute katika kumi ya mwisho na hizi ni baadhi ya fawaid kuhusiana na hii hadithi